И ке се вратиме малку на Јован 12 глава на така наречените грци, кои што посакале да го видат Исуса, ќе објаснам зашто се така наречени. Да, Јован 12 глава. Таму така се споменуваат, нели? Интересно е што му се обратили на Филипа, значи, под наводници да речем македонецот меѓу апостолите, затоа што имал македонско име, не ради друго. И реку, се вели дека Филип бил родом од каде? Да, Вицаида или Бетсаида. Тоа е град близо до Капернаум во, на Галилејското езеро, на брегот на Галилејското езеро. Галилеја рековме дека е била незнабожечка земја, претежно, иако имало и евреи таму, се разбира, но мешавина и на евреи, и на незнабожци. Потоа текстот вели дека Филип, каде отишел Филип со тоа барање на овие посетители? му кажал на Андреј, е сега, прашање. Е, едно прашање од Сабајле. Што значи Филип? <laughs> на кони добро. А што значи Андреј, знаете ли? Александр, знаете ли што значи? Името Александр, знаете ли што значи? Тоа не е значението. Добро. Добро, веројатно имало и Алек... Александровци пред него. Зато што тој е, знаете кој поред? Александр Македонски е кој поред, знаете? Кој Александр поред на престолот? Трети! Браво, Блажа следува најлепше женице после само богослужение. <laughs> Александар трети македонски, значи само на престолот имало порано барем двајца Александровци пред тоа. Да се вратиме кај Андреј. Александар е кованица кој што го содржи значењето на името Андреј. Значи, Александар, тоа Андар и Андреј се од ист корен. Не ви текнува што значи Андреј? Одношко што би можело да значи? Да? Чекaj, сега ти не смеш да одговориш. Не, вак се. Што значи гинеколог? Гинеколог. како би го превеле? Буквално би го превеле женослов. Значи, <laughs> стручњак за жени. Е сега, а ако, ако би било за мажи, како би рекле? Значи, ако е за жени гинеколог, како би рекле за мажи? Кој ќе се сети? <laughs> Како? За мажи како е? андролог. Тоа што значи Андреј? Мажествен, точно. Андреј, името Андреј значи мажествен. А Александр значи мажобран. <laughs> Тој што брани мажи. Или може да се свати како а, маж бранител, може така да се свати. Се едно. Поентата ми беше да разбереме дека дури и некои Христови ученици носеле имиња кои што не биле еврейски. Значи, да видиме колку во самата Палестина, во, претежно во Галилеја, имало мешање на различни култури и сето, сето тоа мешање на истокот и западот настанале после Александар Македонски, после неговите освојувања. Интересно е што овие така наречени грци, ќе објаснам подоцна зашто така наречени, доаѓаат кај некој Филип и Андре, кои што, иеко се и тие евреи, но според имињата, според имињата како да не се евреи. Како да се некои што на, што на овие грци им се поблиски некако. Е сега, Прво прашање, дали биле грци посетителите? Прво треба да разбереме што Библијата подразбира кога вели грк или елин. Што евреите подразбирале под грк или елин? Не зна Божество. Значи, многу широк поим. За евреинот не е битно дали си грк или македонец. Ако си не Божец, ти си исто гибре. <laughs> исто гибре. Евреите сите незнабожци ги ставале во ист кош и ги нарекувале грци. Зошто така? <laughs> Дали зашто грци ги сметале за свој најголеми ривали? секам пред, така, 15 години, може би, или 14, која беше војната 2001. Примав едно списание, благодарение на оние двајца, ако се секават, имаше едни двајца баптисти, пастори, еден пастор, еден помлад, кој што не посетија и има проповед од ово место, <laughs> секавате. И преку нив се поборав и ја да ми испраќаат едно списание од Израел, Израел Today, се викаше списанието. Беше многу интересно списание. И таму се зборуваше многу за Библија, библиски пророќства, за актуелни настани во Израел, Палестина. Така беше мешавене на политика, на историја, на археологија и на Библија, пророќства, Стар Завет, Нов Завет, сето тоа заедно. И меѓу другото, во списанието имаше спортска вест, како кошаркарскиот клуб Макаби, тепал еден грчки клуб, заборев кој, во кошарка, и, ама веста беше вака, и како што ги тепавме века и пред 2000 години, сега, за време на Мака, Макавејското востание, сега пак ги тепавме. <laughs> да, евреите и грците многу се мразат. И грците ги мразат евреите. Мислам дека во цела Европа грците се најантисемитски расположени. Иако, можеби не е така. Добро. Се секајам меднаш бевме со покаен Михајло од Кавадарци. Не знам, Данило, дали ти беше со нас, ама што мисля дека ти не беше тоа, ти само не испрати нас. Или ти беше со нас, не се секам. Па, па ние бевме докај... кај докај во Мефони, докај Леонидис, како се виш. Па после на вракање во Солун и тука нешто купувавме, пазаревте нешто и прашањето го прашавте дали може во марки да платите. И Гркот вели, абе све што сакаш може, вика, може, вика, и, и ги спомена еврејските, вика, може, вика, во шекли може да платите, вика. И И јас тогаш му кажав на него како дедо ти а, така растал мегу евреите или а, бил имал голема врска со евреите лево десно. Да». И гркот коментар ќе ќе правиме сапун од него. Се секјам на тој коментар. Ова ривалство постоело значи и тогаш и во Христово време, или меѓусебна омраза. Евреите ги мразале незнабоштите, незнабоштите ги мразале евреите имало големи колежи, од кои непознатиот бил колежот во Александрија, против евреите. Често пати евреите и незаборците доагеле во конфликти, во еден ист град, со големи жртви. Значи, буквални вооружени, насилни конфликти. Омразата била јасна. Незаборците ги мразале евреите, затоа што евреите имале поинаков морал од нив, поинаква вера, поинакви вредности. Евреите ги за незабожците, бидеќи незабожците биле пагани, биле неморални, расипани и сето тоа ни е многу јасно и разберливо. Од каде потекнува антисемитизмот? Потекнува од оваа паганштина, значи од желбата на некој да си живеат и понатаму во гревот, во развратот, во неморалот, а кај евреите од, од, незиниот, од нивниот конзерватизам, желбата да се биде само праведен, да се осуди, не знам Божецот, да се осуди грешникот. А Новиот Завет има решение и за ед... значи, Евангелијето има решение, благодатта има решение и за едните, и за другите. Е сега, отворите во Марко 7 глава и да видиме што кажуваат различни преводи за еден интересен стих. Јас мислев оваа тема да биде во два дела за следната сабота, но ако брат Илија ни послужи следната сабота, тогаш ќе остане за понатаму вториот дел. Значи, Марко 7 глава. Отворивте? Кој стих сакам да го прочитам? Може да погодите. Нека да ме прашам ја како не ме до носор. Да ми го протолкувате сонот, што не ви го кажувам. Каков беше. Да видиме. Точно. Точен одговор. Да. Значи, Наутро ја споменавме жената Хананејка. Но читавме од Матеј 15 глава, каде што е така најпознато, нај, најмногу барам ја го памтам дека е во Матеј 15 тој случај. Но го споменува и Марко во 7 глава. И се како споменува. Што ни кажува Марко за тоа каква била оваа жена по потекло? А таа жена беше друговерка, вели ој превод, по потекло сирофеничанка. Повеќето преводи велат, како и оригиналот, велат дека беше сирофеничанка, но велат уште што? А, така. Значи, била, велат дека била гркинка, едноста елинка. Е, сега, зашто го споменав овој пример? За да видите дека евреите нарекувале грци некои што немаат врска со грците, само затоа што биле незнабошци. Значи, ако е сирофеничанец некој, не може да биде грк. Сирофеничанец, значи, еве, сега, илјадници ве тропаат на нашата врата, сирици. Феникиец, тоа биле семитски народ. Феничанскиот јазик и еврејскиот јазик заедно во лингвистиката се нарекуваат ханански јазик кој што се споменува во Библијата. Библијата, самата Библија никаде не споменува еврејски јазик како израз, туку јазикот на го нарекува хананскиот јазик. Значи, за, за евреите, сите незнабошци биле во ист кош. Сите незнабошци биле исто гјубре и ги нарекувале грци. Не е битно <laughs> дали се грци, или македонци, или латини, или феникици, Штом биле незнабожци, за нив ги отпишувале сите и ги нарекувале грци. Што значи, ако читаме некаде во Навиот Завет да пишува грци или елини, не значи, не, односно не мора да значи дека биле од Грција. Не мора да значи. Може да биле македонци, може да биле и што се не друго. <laughs> Тоа е многу широк појам. Е сега, оно што е побитното е, да разбереме што биле овие кои што во 12 глава дошле да го побараат Исуса. Јован 12 глава, се враќаме кај нив. Што можеме да забележиме прво? Ке видите зашто ја започнав целата оваа тема. Значи, темата не е да докажеме се на националности нечи, особено на, на некои кои што Библијата воопшто или евреите во тоа време, ниту библиските писатели, да им било гајле од која националност се луѓето. Но ќе одиме ред и ќе видиме каде ќе завршиме со темата. Значи се враќаме кај оние кои што се наречени елини, во Јован 12 глава, 20 стих, вели, меѓу дојдените за празникот на поклонение имаше и некој елини. Што ни кажува оваа информација? Уште пред да му пристапат на Филипа. Значи, некои што се наречени елини овде, дошле на празникот. На кој празник дошле? Дошле за празникот Пасха. За која Пасха дошле? За последната Пасха. Значи, ова се случило после воскресението на Лазар, а кое што било само 6 дена пред Пасха, така наречената Лазарева сабота, што се слави во православието како празник. Првиот стих од 12 глава вели на 6 дни пред Пасха дојде Исус во Витанија, таму беше значи воскресението на Лазар. И овие посетители доаѓаат, наречени тука грци, кои што пред се дошле за празникот на поклонение. Значи, некој, за да дојде на празникот во Ерусалим, за поклонение, значи дека требало да биде обрезан, требало да биде евреин по вера. Значи, некој поганин <laughs> воопшто не го интересирало да се дигне од било каде, а камо ли, може би, од Стара Грција, за да доаѓа во Ерусалим. Ни случайно. А дали биле по потекло стварно Грција? Ели не? не можеме со сигурност да кажеме. Зато што докажавме само тоа дека Библијата под грци ги подразбира сите. Апостол Павле вели дека Евангелието се проповеда прво на евреин, а потоа на кого? <laughs> И зашто тука става точка? <laughs> Како да постат само два народа? Или Евангелието е сила Божја за спасение прво на евреин, а пота и на Грк, изошо тука точка. <laughs> Постат само овие два народа? Не. Туку под Грк се подразбираат сите незнавовци. Такво било еврејското размислување. Значи, постојат само два народа. Евреи и грци. Да. Евреите не ги интересирало Какви се незнабожците меѓу себе по своите разлики? Што биле незнабожци, биле во ист кош. Така се кејам Рочилд ги учеше своите деца, нели? Постојат само два народа. Се цитираше во книгата на Николов, Светски заговор. Постојат само два народа евреите и сето останато. Така гласеше таму дефиницијата за тоа колку народи постојат во светот. Господине, сакаме да го видиме Исуса. Дојде Филип и му кажа на Андреј, а Андреј Филип му кажа на Исус. И сега, што се случува? Зашто Библијата не ни кажува што се случило понатаму? Само вели дека тогаш во тој момент Исус им одговори велејки дојде часот да се прослави Синот човечки. И вистина, вистина ви велам, ако зрното пченично што паднало на земја не умре, останува само, ако умре, ке донесе голем плод. И понатаму ако забележите, ако читате, одржува цела една беседа за себе, за својата мисија, и таа беседа трае до каде? Таа беседа трае до последниот стих, а потоа, пред празникот Пасха, 13 глава продолжува со воведот во последните настани од Христовиот живот со последната вечера, миењето нозе и така натаму. Значи, самата Библија не ни кажува што се случило со барањето на овие грци да го видат Исуса. Но затоа кој ни кажува нешто повеќе на таа тема? Кој ни кажува нешто повеќе на таа тема? Да прочитаме еден мал текст од Копрежот на вековите. Прво се цитира 12 глава, значи 20 тиот и 21 тиот стих. Меѓу оние што беа дошли на празникот на поклонение имаше и некои грци. Тие му пристапија на Филипа, кој беше од Вицаида во Галилеја и го помолија велејки и господине, ние бе сакале да го видиме Исуса. Филип дојде и му го кажа тоа на Андреј, а Андреј и Филип му кажа на Исуса. И тука Библијата става точка, нели? Потоа Исус вели дојде часот и ја одржува целата таа беседа до крајот на 12 глава. Не ни се кажува што се случило со барањето на овие посетители, на овие поклонници. А што кажува Елена Вајд? Во тоа време изгледало дека Христовото дело доживеало страшен пораз. Тој бил победник во судерот со свештениците и фарисеите, но било очигледно дека тие никогаш нема да го прифатат како Месија. Дошло до конечно одвојување. На неговите ученици им изгледало дека состојбата е безнадежна. Замислите, ова е опис на тоа како се чувствувале Христовите ученици во тој момент – кога по Лазаревото воскресение, било јасно дека водачите на Израел завзеле дефинитивен став, конечна одлука против Исуса, против Неговото дело. Значи, имал момент кога водачите на Израел донеле конечна одлука и после тоа таа одлука веќе била неотповиклива и нивната судбина била запечатена. Елена Вајд вели дека сите адвентисти во светот ќе ја донеса таа конечна одлука и вратата на милоста за нив ќе заврши, не за светот, но за нив со неделниот закон. Кој ќе се донесе неделниот закон, сите адвентисти тогаш ќе донесат конечна одлука, односно како ќе одлучиме што да правиме тогаш, тоа ќе биде нашата вечна одлука тоа, од, од тогаш па натаму тоа нема да се промени. Евреите без да знаат донеле, не целиот народ, се разбира, после 50 те гледаме и се спасувале, се крштавале, но водачите, овие водачи се ја запечатија судбината, кога по Христовото, по Лазаревото воскресение, најголемото чудо што Господ го направил на земјата, кога и тогаш похулија на Светиот Дух и рекоа дека не само Христа, туку да го убиеме и Лазар, доказот на Христовото божество, тогаш по хулија на Светиот Дух, тогаш донесоа конечна одлука и за нив вратата на милоста веќе беше затворена. Страшно нешто. Продолжувам со незиниот цитат. Значи, дошло до конечно одвојување. Самите Христови ученици и апостолите биле свесни за ова. Свесни. И затоа нив, ваквата ситуација каде што водачите на Израел донеле конечна одлука против Христа, им изгледала поразителна, безнадежна, песимистична, страшна. Меѓутоа Христос се приближувал кон завршување на своето дело предстоел голем настан од огромно значење не само за еврејскиот народ, туку и за целиот свет. Кога Христос ја слушнал желбата, ние би сакале да го видиме Исуса, желбата која што го изразувала копнежот на човештвото за спасителот. Особено на паганите. Неговото лице блеснало и тој рекол, дојде часот да се прослави Синот човечки. Во таа желба на грците видел предзнак на резултатите од својата голема жртва. Елевет не ни кажува за жал ни таа нешто повеќе, само вели, тие луѓе дошле од запад. Ова запад може да биде и Грција, и Македонија, но може да биде и Рим, може да биде и Шпанија, Сите тие незнаборци зборувале еден светски јазик, така наречениот обшт диалект, јазикот што Александра Македонски го расширил на исток. Тоа не било диалектот на Платон или Сократ или атинските филозофи. Тие зборувале на друг диалект, наречен атички диалект. А обштиот диалект бил нешто што Александар го ширел на исток, значи нешто што имало повеќе врска со со тревните македонци и Библијата е напишена на тој диалект. Бил попрост, по, народен јазик, значи за селјаци. Не било за учени луѓе. Ако, ако Библијата била напишена на јазикот на кој што пишувал Платон, не би била разбирлива за широките народни маси. Односно, тие би требало прво да го <laughs> учат тој јазик, за да го разберат. Апостолите пишувале на народен јазик, на обштиот диалект. Нешто што повеќе луѓе ќе можат одеднаш да го разберат, за да, за да пораката на Евангелието допре до сите нив. Јас не го завршев на цитатот на Елена Вајт. Меѓутоа, да не прекинем тука со темата, би сакал да, да кажам и нешто друго. Да отвориме за момент во истото Евангелие Јован, но ќе се вратиме назад во седмата глава. Седма глава, Кој стих кој имаме тука? Тоа е 30 и... од 33 стих. Јован, 7 глава, од 33 стих. Видете што вели Исус. Тогаш Исус им рече на фарисеите, уште малку време сум со вас, А потоа ќе отидам кај оној кој ме прати. Така. Ке ме барате и нема да ме најдете. И каде што ќе бидам јас, вие не ке можете да дојдете. Видите што кажува Исус, Ке ме барате, нема да ме најдете. Уште малку време сум тук со вас. И таму каде што сум јас, ни вие, ни наса нема да можете да дојете. Се разбира, ниту, <laughs> ниту русите не, не можат таму да... Освен преку Христа, нели? Но како реагирале фарисеите на овие Христови збори? А јудејците си рекоа меѓу себе, каде ќе оди овој та да не можеме да го најдеме? Вијете се коментар. Да не сака да оди при раселените меѓу елините, па и елините да ги поучува. Ова е многу културно кажано овде. Коментарот сака да каже, евреите ово кажале во презир, што зборува овој ќе оди некаде кај што не можеме да го најдеме, да не мислите да ќе оди кај грците. <laughs> па и нив ги получува. И нив им продава памет. Значи, уджум некаде. Секојаш кога евреите кажуваат нешто во презир за Исуса, апостолите тоа го претвараат во иронично пророќство за Христовата мисија. понатаму тие го поставили прашањето, што зашто вие зборови ќе ме барате и не ќе ме најдете, каде што ќе бидам јас, вие не ќе можете да дојдете. И тука се спомена тие елините, односно незнабожците, и иронично, иеко тие тоа го кажале како подсмев, тие на некој начин ја прорекоа Христовата мисија. Затоа што од, одфрлајки го Евангелието, евреите го отвориле патот, тоа Евангелие да отиде кај незнабожците. И јас се уште се чудам како е можно еден евреин, апостол Павле, што значи омразен за грците, еден евреин да дојде среде грците, среде Атина, Коринт, и да им проповеда на луѓето за некој друг евреин, Исус од Назарет, Значи, еден евреин оди кај грците и проповеда на, на нив за некој друг евреин и резултатот е мнозина тоа го прифакјаат. Како е тоа можно? Како е тоа можно? Може ли ви да отидете во некој албанско село или во Косово, или во така наречената да идиотска држава во Среден Исток. Знаете на која мислам? Или во Иран, и да им проповедате спасение не во името на некој араб или на некој иранец туку да променете спасение на некој запад, во името на некој западњак и тие тоа да го прифатат. Тоа е за мене големо чудо. Само Светиот Дух можел да го направи тоа чудо. Само Светиот Дух можел да направи незнаборците, сите оние што биле антисемити и множени од нив до ден денес, да го прифатат Исуса за Спасител, за Господ, за Сид Божи. Сето тоа што евреите го отфрлиле и плукале по тоа. Незнабожците тоа го прифатија. Грците тоа го прифатија. Македонците тоа го прифатија. Римјаните тоа го прифатија. Германци понатаму, Словени, секакви, швегени, тоа го прифатија. Како е тоа можно? Индици, кинези тоа го прифатија. Не сите се разбира. Како е тоа можно? До ден денес, повеќето од овие народи се исто така антисемитски, антиеврейски расположени. Но го прифатија спасението во името на еден евреј. Од устата на неговите ученици, кои што исто така биле евреи. Ке продолжиме понатаму, инаку следното предавање на оваа тема ќе ни ја открие важноста на новозаветната синагога. Зошто? Од, кол, од кој класи на луѓе се состоела новозаветната синагога и пошто била значајна и пошто била различна од денешната еврејска синагога или од еврејските синагоги на почетокот во времето на Медо Персија, кога со Езра и Немија започнале синагогите во историјата на еврејскиот народ, И зашто е тоа важно за нас денес? Каква врска има тоа со нас денес? Има голема врска. Ке завршиме и со еден цитат од рани списи, каде што Елена Вајд зборува нешто, за што верувам дека повеќето адвентисти воопшто не знаат и воопшто не размислуваат на таа тема. Но тоа ќе го оставиме за друг пат. Дали следната сабота или наредниот месец, не знам. Се тоа ќе зависи од брат Илија, дали стварно ќе дојде следната сабота или не.